ο τοίχο ποιος ο τοίχο ποιος τίθεσι θεμέλιον καὶ τοίχοι ειτε εκ χαλικον χους ο λιθοκόπος εν το λατομιο ε ορυτεῖ καὶ ο λιθουργός προς μέτρον παρασκευάζδει ειτε εκ πλίνθον εκ πελού χύδετι cae en camino e opte menon. Eita sun hupagogei coniamati cae leocomati per i ballei.